Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. August 6, 1993 Inilabas ng Vatican ang pangsampung encyclical ni Pope John Paul II na nagpaliwanag ng tunay na moral na katuruan ng simbahang katolika. Sa encyclical na Veritatis Splendor o Splendor of Truth, Binigyan din ng Santo Papa na ang kaluwalhatian ng katotohanan ay masasalamin sa mga gawa ng ating Panginoon gaya ng paglikha sa tao na kawangis niya. Nagbibigay liwanag ito sa kaisipan ng tao at umuhubog sa kanyang kalayaan upang kilalanin at mahalin ang Diyos inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.